Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ama bak Bugün 19 Mart 2009 Perşembe Beykonu'da hadis müştalahı İlk yaptığımız işimiz inşallah İlk yaptığımız inşallah mübarek olur Yani elhamdülillah bu iş Bakıyoruz ben bayağıdır bilmesiniz zaten İnşallah hayırlı olur Hadis-i Mustafa'nda İslam'ın Mustafa Hadis-i Mustafa'nın yönetim mantısı Hadis şundan bir tekin bir bölüm Hadis-i Mustafa'nın Evet şimdi ondan önce iddiasımız olduğu için diğer ki metinlerde de olduğu gibi böyle bir ön mukaddime yapıyoruz Anlatacağız aslımız ne okutacağız ne çıkar Yazar için üstünümüz nasıl olacak Nasıl içeceğiz bu hadisler için ne anlatacağız ya Şimdi bu bu sefer şöyle bir giriş yapın buradaki mevzular cemaatler ne Allah Azze ve Celle vahiy indirmiştir bu vahiy Kur'an'dan ve sünnetten ibaret üçüncü bir mastar yok Kur'an ve sünnetten ibaret bunların üç bölümün için vahiy hadis vahiydir demiyoruz değil mi? sünnet vahiydir ha, sünnet nasıl anlaşılır? hadis hadis yoluyla var. Kim kimine göre hadis sayılır, kimine göre zayıf o ayrı bir Bir hadisin bizzat her hayfınızda zatını bilmiyoruz vahiy vahiy bu sünnet vahidir diyorlar bu sünnetin e, e, hangisi olduğu için Allah bize yol Kur'an'da e, göstermiştir işte insanın adaletine bakın demiştir yok hayır tamam mı sünnet bizim için nedir vahidir sünnet bizim için vahidir peki biz de işte bu basiretle çıkarak bu vahyi ne yapıyoruz? Bu, bu vahye ulaşma, bu sünneti sahibinin zayıflığı vesaire e, bu sünnetin hangi sahiyerler gelmiş, bunki şey, e, sünnet değil bunları bulmak için Hazır Resulü'nden Hazır bin Salah gibi ilk Hazır Resulü'nde e, ilk görüşlerden ilk görüşmelerden bir tanesi o yüzden e, inşallah açılmışım sünnet ne demek şimdi ben yoksa tarihinde alimler bunu tarif edin ne oluyor söylen nebi tasarlan kal öne okuyor öne utaklı öne sünnet diyor yani nebi tasarlanı izafe edilen sünnet nedir nebi tasarlanı izafe edilen kavli fiili ve takriri şeylerdir yani kavli bir şey söyler din adına veya din adına bir şey işler bunların hepsine bir laf eder din adına bir şey ikrar eder ve gülümseyerek ya e, herhangi bir şeyle ya da sözle tekrar ama ağrı dolmuş bir şey takdir ederek ezan meselesine usulü vesaire bunlar nedir? Bunlar sünnet o yüzden e, sünnet kıtalı işte bir buna ulaşma adına işte bu Nebi Kutsal'ın fiili e, hangisi fiilleri, takdirleri, hangisi Nebi Kutsal'ın gelmiş bize olmuş onlara ulaşabilmek için bir köprü olan Mustafa Eylül'ü işleyeceğiz inşallah tabi bu bir başlangıç hadisin çok geniş çok şey yani bir e, meseleyi tahsis edecek falan değil bir giriş babında meseleyi kabul olarak değil değil inşallah okuyacağız şimdi Allah Azze ve Celle'nin kitabında mesela sünnetin vahiy olduğuna dair bir sürü e, böyle var işte وَمَا يَنْتِكُ عَنْهَا وَاِنْهُ اِلَّا وَحْمِهَا işte eğer öğretmen konuşmamız ama e, işte e, ancak sözleri var bizim vahyimizdedir وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون yani insana işte zikirleri ki değil mi? insanların görevini e, açıklayasın diye umuyor ki onlar düşünler akıllı olabilir mesela ve ma atakumun Resulü fatihü ve ma nefakun anhu fantahü bilmiyor da peki ben herhalde sonra onlara ne nasıl görüldü bunlar delil olmaz diyorlar hani dışarıları vesaire işte Allah'a itaat etmek, şöyle şöyle itaat etmek, Allah'a itaat etmek çünkü ayet-i sünnetine itaat etmek ya bunlar boş tamam mı? bunlar o kadar cahil ki bu aradaki yani ne bileyim ben şu an ne yüze diye konuşulmayacak kadar boş yani anlatabiliyorum yani diyorlar ki yani o kadar hani var hiç usulden hiçbir şeyden haberleri yok yani diyorlar ki Allah başka ayet edemiyor Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmek işte arasında tenakım var sanacağına diyor şimdi değil mi? Ha, cennem nedir cem mümkünse nesk veya iptal yuha olur yani bu açıktır burada Allah Allah ve Resulü diyorsa bunlar asılda ayrı ayrı olmasıdır senin ekstra bir delil getirmen lazım tek olduğuna dair senin o ayeti getirmen bu ayetin nutku babında veya bu ayetin hükmünün, sillanın, yolgatı babında değildir senin onu getirmen bu olayın tebliği babından mı yoksa yani tamam Resul'e hitap etmek Allah'a bizilik mi Resul'e hitap etmek Allah'a hitap etmek onun hükmünü iptal etmiyor yani oraya bak hükmünü iptal etmiyor biz nerede yaşıyoruz subhanallah neyse yani o bahsi öyle görüyorum bu da şu bahsi mesela da bunun korkuna işte yaslanmış ben Allah'ın kitabında yüzünün anlamış yani bunun için var yani bunlar açık bunlar şimdi ne bunu bu dönemin bunu tartışmıyor bu meselesinin kavillerinden var mesela ne diyor işte Hasan Basri mesela ne diyor nasıl var ne diyor Ne Ne Ne diyor? diyor? diyor? ki mesela işte Hasan Basri Hasan Basri'nin ondan Hüseyin ondan için kâne calisin oturuyormuş ve minhum ashabuhu ashablarına beraber Fakada rajulun minel kavmi bir kavim var bir grup insandan bir adam çıkıyor diyor ki La tuhaddisuna illa bil Kur'an ancak bize Kur'an'dan bahsediyor Kur'an'dan ancak Kali diyor ki ona Fakale lehu ona dedi ki İbni yaklaş Fadana o da yaklaşıyor Yaklaştı buraya onu söylemeden o da yaklaşıyor فقال انا بيك ارأيت لو يكيت انت واصحابك من القرآن اكنت تجد فيه صلاة صلاة الظهر ارضا ارأيت لو يكيت يعني هم شنو ايش görmüyor musun ben şimdi hiç farkına لو يكيت انت واصحابك انت نمو عطا سنة اصحابك Kur'an'a e, Kur'an'a tevkil etsin yani Kur'an'a Kur'an baş başa bırakırsanız ya Kur'an akım e, takıcı bulabilir misin? niye? çünkü o Kur'an'da salat-ı zuhri erbağın öğle namazında takıcı olduğunu salat-ı asr erbağın şimdi namazında takıcı olduğunu vel mağribe selasen akşam namazını üç rekat tekrar okuyorsun sesini okuyorum ondan sonra bunların ilk iki rekatında okuyorsun sesinden kastediyorum sesini okuyorsun sen bunu bir gün ilk günü bulamıyorsun ya sana sünnet böyle yani şöyle değil zaten bu şiaların sünnetini yaşamıyor değil mi? şialar farklı kılıyor hangi yaşamayacak? şiaların yaşanan sünnetini bizim mi? başka fıkralar var yoksa batınların yaşadığı sünnetin onunla harika sünnet var böyle gelmiş böyle gelmiş kime göre böyle gelmiş eşyalara göre farklı gelmiş boşuna sınır kimin yaşıyorsun bunlardan işte tam bu dehazeleri sonra bunlar sonra e, sonra devam ediyor arayet ele yetince en tabi ashabı diyor Kur'an yine görmüyor ki sen, sen ve ashabı Kur'an'la bırakırsan uzaklaşa etin tekrar gidip tavaf kazan kafin yedikleri olduğunu ve tavaf Mustafa del Merve Safa Merve'yi sağ tavaf sağ demiş sahibi sonra diyor ki ey kavmin yani ey kavmin kudu anna innesin vallahi innem sefali ile tuzudu yapmasın ondan sonra anne sanırını kesirden anne ezza ezzaiden anne hasimini asiyeden kalbe geçin kendi zilin min zilanın nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnet سنة وبفصله nerede yani çünkü Allah'ın Hemen ilgili alevi Kur'an bu Kur'an ile inmeşe sünneti de bizim tarafımızın da söylüyor İmam el-Zahir radıyallahu Allah'tan ne diyor? Kale Eyyub el-Şakhiyani El-Şakhiyani diyor İza haddes haddesse racule bir sünnet Adama bir adama bir sünnetten bahsedersin Sünnetle haddes bahsedersin Fekale ve derse da'na min hâzâ Ya bırakın Bunları bırakın Şimdi falan Bırakın şimdi falan derse Ve hadisine minel Kur'an Ve Kur'an'dan bahsedip bırak şimdi derse Fa'lam bil ki ennehu dalil midir O sapıtmıştır ve saptırandır Bunu böylece bildirir Buna böyle söylesinizin Böyle İnşallah hakim Fil marifet uzun hadislerden Böyle hafifimden halde kema fi sücret sünnede el hatib fil kifayla falan bunları naklediyor evet yolunu takdir yolu taksim etmiş yine başka İmam Şafii diyor ki burada yazıyor zaten İmam Şafii el ayat yetifiha el kitabı ve hikmet yani içinde kitabı hikmet geçen ayetleri var onlardan bakmıyorsun ki kavli ta'ala Allah'ın şu kavli olduğu gibi fakat minallahu alel على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن كان من قبل وفي ضلال مبين işte Allah ne diyor Allah onlara ne yapmıştır? Minnet vermiştir ki onlara Resul gönderildi kendi nefeslerinden onlara Allah'ın ayetlerini okuyor onları temizliyor onlara kitabı hizmeti öğretiyor halbuki onlar anlaşık bir sakıntı içinde olur ne diyor sonra diyor ki Zekir Allah'ın kitab ve hul Kur'an Allah kitabı zikretmiştir bundan şaşırıyor Ben diyor Kur'an ve zekara hükmü ve hükmü de zikretmiştir Hükmü ve hükmü de şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nerede şöyle vesaire Ve tarafımızdan Lafızlar Tabi diyor ki bu şimdi Nebi Fasıl'ın zamanında Nebi Fasıl'ın zamanında Şimdi bu söyledik Nebi Seselim zamanında başlıyoruz bir tane e, say hadis getiriyorlar o da Nebi Seselim e, yazılmasının takibine dair o da onda bir sürü sebepleri var yani. bir şey e, Kur'an hariç bütün diyor hadis alınmış evet sonra e, o da onda yarın sebepleri var zaten hmm. yasaklanmadı ondan sonra Onda hatta bunun iki vakit bir sürü bölümlük var bu cami bunlardan bunun adına sahabenin bölümüne bakmış tebliğ atmasını tebliğ şimdi tebliğ tehlif demek kelime bu zaten yani ne demek bunlar yani cem ölü müteferrat el müteferrat e, yani böyle e, parça parça olan şeyleri toplamak mı diyor kulağın manası tebrik elif demek tebrik eşit manalıdır tebrik etmek tahmin etmek şey Yok yok Aha ama bu teknik ettiğin şey ya böyle karışık şeyler Şimdi sahabelerinde dinlediği e, aynı sayfada Kur'an vardı, şimdi, e, hadisler vardı sonradan Sonra bir dönem geldi sahabe ne oldu işte sahabelerin geldi sadece sahabelerin sadece hadis yazdılar sonra bir gün geldi sahabe ve hadis sözlerini yazdılar sonra bir gün geldi vesaire üçüne ayrıldılarmış gibi dönem geldi geçti şimdi burada hemen bir önceki e, kitabın bir mesele yapayım dedik ya Resulullah zamanında bakmak istedim şimdi burada diyor ki bak mesela e, annenin geliyor hadis Ebu Hureyre hadisi Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh diyor ki Nâhîn sahabe ahadin ekser hadisin hadis, hadis, hadis noktasında diyor benden daha çok olan hiçbir sahabe yoktu diyor Ebu Hureyre İlla ancak Nâsen ibn Abdullah ibn Amr ancak Abdullah ibn Amr'dan gelenler hariç neden? çünkü diyorsa innehu yoktu ve ana la atkın çünkü diyor ben ise yazmıyordum tamam mı? bu Bukhari'ye mevcut yani deniz o zamandan başlamak istediğim bu ondan sonra şimdi istatistikleri söyleyene bakın onlar zaten İstanbul bunlar bunlar bunları söylemişsiniz ee, sonra yine Ebu e, e, yine Ebu Hureyre Allah'ın diyor kadınlar Resulü Hüseyin film e, Fethi e, e, Mekke Fethi'nde hutbeyle diyor ki İlhan Kavhat'ta sonra böyle diyor uktulu yazın diyor ondan sonra yine hadis İbn Abbas bu da nerede geçiyor bu tabi o da Bukhari'nin bu hadis-i İbn Abbas enne Resulullah sallallahu kâle fî maradı Nebi sallallahu hastalığında şöyle diyor e'tûni bir kitabın bana bir kitap yapın uktulu lakum kitabın size bir şey yazın bir kitap yazın la tadillu ba'dahu ondan sonra satmıyorsunuz satmazsınız ne yapıyorsunuz bunlar yine bir seçilim alimleri bu tedbir ediliyordu e, ee, tabi diyor ki sahabeler bu sünneti rivayet ederlerken ve tedbir ederlerken acayip siz davranmışlar bak bunun içinde bir ufaklık etmesi var onları da yapın bunlar güzel şeyler burada acayip siz davranmışlar sahabeler o kadar siz davranmışlar bak mesela e, Enes radıyallahu anh diyor ki Enes radıyallahu anh diyor ki ee, لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم حتى الجنة يسلك تسلم من كل شيء لما تلاقي بدون شيء لما تلاقي أي قال يا شيء لدي قال أي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لما تلاقي وذلك أني سمعته يقول شوف هذا هذا من خبرته من كيف شوف هذا تفهمه شيء لدي من تد من تد عليه من تعمل من تد يتبوع ما أخذه من كل من ذلك bunlarla yaşıyorsa kimin varmıza mevcut ee, buna rağmen ne kadar nasılmış bunu da o kadar şeyden koymuş buna rağmen ne kadar nasılmış yine aynı bir şiirin bir şiirin e, e, diyor ki Kale diyor ki Kâne Enes Kalilul Hadis Enes radıyallahu anh çok az hadis nakledendir Kalilul Hadis hadisi az olandır Ama sonra satın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne idâ haddese bu hadis rivayet edilen Resulullah sallallahu Resulullah'tan kâle derdi ki şöyle dermiş o kadar tutuk ki yani diyor ki ey ey kime kâle Resulullah mesela ben sana bir şey anlatıyorum soruyorum ki veya Resulullah'ın dediği gibi yani tam lafızlarını böyle şey yapamıyorum veya Resulullah nasıl demişse diye böyle düzeltiyorum lafızlarını o kadar kullanıyorum lafızlarını bu da işte İmam Hacı'nın önünde en mukaddim ve ابن ابي عن شعبي وابن سيرين شعبي بن سيرين أن ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن رواية سيرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام يعني bunlarda ne diyor? Karba'ı vecihü yani zengin ve kâle ederdi ki ve hâtıza veya böyle yani ve böyle ev nahru veya buna benzer yani hani lafızda bazı şüphe veya buna benzer ve hâtıza ev nahru veya bunun gibi veya buna benzer lafızlarmışım burasının bağlınca yine an Şabi Şabi'den kâle diyor ki Calesu İbni Ömer bak İbni Ömer'le beraber oturdum seneten bir, bir sene benim İbni Ömer'le oturmuş فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقت من حديث كثير وكذا في مكان ابن ماجه من مقدم بعد müteşebbis sonra başka mesela başka bir rivayette bak ne diyor şimdi yesali yesali ahaduhum el mesele veya yesali ahaduhum mesele yuseyyaribbiha hatta yuseyyaribbiha haza ila haza hatta yabla ile evvel birisine şimdi soru sorulmuş o da ona havale ediyor o ona havale ta ki en başı geri dönmüş tamam Fatih'in başı hiç söyleyene görünmüyor bir de nerede İbn Abdülberim can beyan ve ünle fadlihuda can beyan ve ünle şimdi e, söylüyor ondan sonra an, Anit Sa'il'in Yehud güzel rivayetler olmuş Yehud'un an, an Sa'il'in Yehud'un Yehud karasına Sa'd Sa'd'e çıktım bu Sa'd e, e Sa'd'e çıkıyorlar ila Mekke Mekke'ye çıkıyor Fena seni atıfı yuhaddihi hadisin an Resulü'nün hatta raca'ın ilerlediğini Sadece diyor Medine'ye diye kadar bak o kadar uzun mesajı zaten ne kadar ne kadar hiç, hiç hadis etmedim O kadar siz davranmış olun Dediğim dünya bunun için من هو المقدمين bazı özel düşünümde bir rivayetler var değil mi? Ama Abdurrahman bin Ebi Reyla son olarak bir şey var Ama Abdurrahman bin Ebi Reyla'dan diyor ki kâle şöyle diyor Kumna Lüzeyd bin Erkan Lüzeyd bin Erkan'a ne dedik ki Haddifna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle diyor ki Kedirna ve nesilna biz büyüdüğüz ve unuttuk derslerimiz bunlar ben hadis an rasulat şerif Resulullah kutlunun Ali Zahir'in çok şirin bir cümle yani öyle basit bir şey değil mi? Bu taraftan yaparsan Ali sanmışsın Gayet tabii Kısımını sanmışsın Bu da maruz Bu da ilimler düşünün Bu da ilimler kitabını bunlar sahabe döneminde e, şey bunlar sürgünlenmiş sonra e, çok şey davranmışlar bunun için izledi sonra bu nesilden nesile isnat yoluyla ne yapmış ne yapmış bize rivayet edilmiş sonra diyorlar bize rivayet edilmiş sonra bunlar tebliğ edilmiş okutulmuş bu hadisler tarih boyunca ezberletilmiş fıkhına inilmiş fıkhlar yazılmış yani tarih boyunca ümmet bunu anlar etmiş yani bu ümmetin bir mirası yani subhanallah ee, sonra illata 3-4 tane çabuk çıkıyor ümmetin mirasını yani çoluk çocuk böyle sağda solda ümmetin mirasını çöpe atacak kadar cesaret yani nasıl Allah'a söz verirse olmuyor böyle bir müminler alimlesinden mesela alimler yani bir e, yani ümmeti bayrağını böyle elinde kandan ümmet için bu alimin ümmetinden mesela bunu okutmuş özletmiş senin etmişler falan etmişler ısırlar yapmışlar işte çocuk çocukluğun daha bizim Arapçayı bilen yok Arapça bilen hafıza böyle çok hakkında bilmiyorum ben biliyorum Evet böyle işte tanrı insanlar işte davetçileri bilmiyordur hadisin kendisi Hiçbir edebiyatı var şimdi bunun tamam mı? Türkçesi güzel adamın edebiyatında güzel tutuyor Sırtında böyle bir yapmacık yapıyor Böyle de yaptık Ne oluyor işte etrafındaki miskin gariban şöyle bayan kız zaten aklıyorlar Atıp onları kandırmış almış peşinden böyle yani açık açık yani hepimiz onları peşinden bak mesela yani bunları görünüz ediyoruz bak mesela Sultanahmet'e git bunların şeyini kitap fuarına mesela git e, sancarlarına kitapları imzalarken bak hafta 200 kişi var %90'ı kadındır ne oluyor yani anladın mı? neden? Şimdi kadın nazik böyle hoşuna gider böyle büyülü kelimelerden anladın mı? yani bir kadın sen 2 dakikada aşık edersin yani kadın böyledir miskindir güzel konuş bitti sen böyle güzel iki düğümlü bir şey dök tamam mı kadın böyle bayıl da Allah'ına zannedersin bakmaz bir tane ayet mi söyledi? bak böyle bir buçuk saat bir konunun bir tane ayet söylemiştir bir tane de hadis mantığına uyduğu için belki zikretmiştir bu yani böyle bir şişli edebiyattan ibaret boş yani bunları görüyoruz yani. şimdi bir sene yükselmişler mi tutan tutan gördün mü yani bu gör bunların böyle müzakirlerini yani gel yani yani böyle görüyorlar ben böyle bir de resim çekiyorum o zaman ne görüyorlar kolası da geçiyor karşıya böyle resmi de çekiyor öyle maşallah yani ümmet size kaldı yani ümmet bu atalım inan saatler malikler hepsi hepsi hepsi böyle halvet tokalaşma şerefdir bunlar hepsi haram dedi bunlar yani bugün ya Allah Allah benim bir arkadaş oluyor şimdi abi bundan savaş mı? diyor ki bu e, mesela bu alimler e, mesela Allah Azze ve Celle'nin işte böylece mesela sizin sizin insanlara şahit olmanız için size şahit olması için size vasat ümmet kıldı bu ayet mesela kişinin kendisini hidayet belli olduktan sonra müminlerin yolundan başka bir yoluna başka bir yola uzak ayeti bu saat size haber getir sahabenin doğrunu araştırın ayeti ve buna benzer ayetleri itibar alarak ne yapmışlar? Hadisi yerini yazmışlar, ricallar hakkında, raviler hakkında ne yapmışlar? Tarih boyunca hep konuşmuşlar, ciddiler böyle kitap yazmışlar. O zaman hepsi Allah'ın bundan 5-6 yaşındayken hafız olmuş insanlar. Yani ve buna benzer ayetler hep alırken ne yapmışlar bunlar? İstinaktan bahsetmişler İstinaktan bahsetmişler Hadisin istinaklarından bahsetmişler ve birbirlerinin şahitlik etmişlerdir bunlar Bunlar e, istinada çok önem vermişler Mesela birkaç tanesini örnek verelim Şimdi birkaç tanesini örnek verelim istinadın Bak buradan birkaç e, yayıncımdan bir alıntı yapayım İstinadın önemine dair mesela bunlar ne kadar önem göstermiştir Şunun bir alıntı yapayım dediğimiz ee, zaman mesela Süfyan Sevri ne diyor? Diyor ki el-isnadu silahul isnad yani isnad ne diyor? Yani bu arada raviler var hepsi birbirine isnad ediyor ondan onu ama isnad ee, Süfyan Sevri diyor ki el-isnad el-isnadu salahul silahul mümin isnad müminin silahı isnad müminin إذا لم يكن معه سلاح أولا بس يعني لأنه ذرع لأنه سلاح والمصرين فبأي شيء يقاتل ماذا الله عن خلصه ماذا تفعل به يقول لك نعم يخشى ماذا تفعل به ثم سيئة الدين اثناء من سلاح بالدين من ماذا يتبعون من حمام مجري حمام ذكر شفنا سورين بجرشنا ابن عبد الله بن مبارك ما diyor diyor ki el isnadu indi bunlar benim kadına benim için benim yanımda dindendir dindendir diyor leylel isnadı bak çok subhanallah selam leylel isnadı eğer isnadı olmasaydı lekale men şa'e men lekale men şa'e ma şa'e dileyen dilediğini söylerdi bu mağlubu isnadı olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi bu böyle bu böyle şey dileyen dilediğini ne yapardı söylerdi yine e, İbn Sirin'in var güzel diyor ki kâhî fizzamunil evvel ilk zamanda ilk dönemde yani sahabeyi kastediyor Laif e, ilk yani veya sahabenin tabi ilk başları sahip diyor ki kâhî fizzamunil evvel ilk dönemde diyor la yes'elûne anil isnaf isnaftan sormazlar falemma vakati fitne ancak ne zaman ki fitne vakı oldu yani yalancılar, kezzaplar çıktı sahtekarlar çıktı, İslam düşmanları çıktı se'adu anil isnaf isnaftan sormaya başladılar yani bu anlayacak Artık güzel ünleri bulmaya başladı Dikeyi neden? Dikeyi akıllı hadise ehli sünnet Çünkü ehli sünnet hadisini alsınlar diyor Öyle de o hadis ehli bilir ve bilir onun da hadislerini bıraksınlar diyor Terk etsinler diyor Aslında atlar ısınmaktan sormaya başladılar İşte bunu sünnet için yüzde kitabı ile ilerledik Tamam mı? Neydi? Şimdi de neydi? Başka mesela en mukaddime olarak e, ne söyleyebiliriz? Sanatın önemine dair bir de bak şuradan bir e, böyle tavsiye bulamıyorsun şey çok güzel bir şey, şey mesela diyor Nietzsche'nin bağlantısını bu da çok güzel diyor ki inne hâzel ilme din bak bu ilim diyor yani ya ilim yani bu ilim ilim inne hâzel ilme din ilim bu işte bu ilim dindir dindir ilim dindir ya fenzuru ammen ta'kulune dindir dinini kimden aldığınıza bakın diyor dinini hepsinden aldığınıza bakın diyor mukaddemesinin ismi mukaddemesinde var ya neydi sonra mukaddeme olarak ha işte biz de genel olarak şöyle toparlıyoruz diyoruz ki işte biz de bu basiretle yola çıkarak ne yapıyoruz hani bu kadar şimdi önemli Kur'an'dan sünnetin sahabesi bölümünün tarihçi bölümünün bu kadar sünnetin hadis ısının önemine e, dair şeyler zikretsin söylüyoruz ki işte bir de bu basiretle Allah'ın izniyle e, bu hadis ilmini giriş ee, şey yapacağız yani hadis ilmine başlayacağız mustalah ilk mevzu olarak da mustalah ilmini okumaya karar verdik bu mustalah ilmi yani hadis usulünün içinde bir sürü mevzular var bunlardan bir tanesi mustalah ee, ve mustalah e, mustalah ne? mustalahın bir kısa anlaşılsın mustalahın tarifi şu seçim tarifleri var en güzel tariflerinden en bilgi orası bizi ahval-i ravi vel mervi min hayt-i kabul ve rad yani kabul verip edme yönüyle rivayet edenin ve edilenin ahvallerinin kendisiyle bildiğimiz bir ilimdir yani sen o dahi var, rivayetler var öyle mi? nasıl bileceksin? bunları bildiren bir ilim var işte bu ilmin, bu ilmin ismini ne demiş? Mustafa yani sahih nedir, zayıf nedir, hasen nedir? Şunları vesaire bunları okuyoruz bunları öğrendik bunlardan bir sabah Peki bu müsalah ilminde bir sürü kitap var Burada da giriş olarak bir neyi seçtik Beykunlu'yu okumak seçtik Şimdi ne diyor bu Beykunlu? Şimdi Beykunlu İmam Beykunlu'nun yazdığı bir yazar İmam Beykunlu hakkında kısa bir özgeçmiş vereceğiz Yani o 1080'lerde de gibi 1080'lerde yapardı çok, e, çok eski değil ama kendisinden sonra gelen bizim hala günümüzde yaşayan alimler buna çok e, e, değer vermiş olsunlar çok önem vermiş ve ta, o zamandan bu zamana kadar hep ezberletilmiş okutulmuş ve yıllar hep okutuluyor Harem dönmek için meyve dönmek ya başka ülkelerde hep okutuluyor e, başka şeylerde o sayfada okutuluyor bunlar talebeler önem veriyorlar ve bunu ezberliyorlar iki sayfalık bir buçuk sayfalık iki buçuk sayfalık bir kitap yani çok basit bunu cümle şeklinde yazmış hani böyle şiir şeklinde nazım şeklinde yazmış talebeler bunu ezberlesin diye ve muhtasardır zaten bu bölümde tablo şeklinde kalsın biliyorsun şiir ve buna benzer nazımını ezberlemek e, güzel bir insan zor unutulmuş ve kolaydır devamı çünkü böyle bir dil üzerinde akıl giden yani o yüzden iman da okunun bunlar yani. mesela e, bu kitabı mesela önemine dair birkaç şey söyleyebiliriz mesela bu kitap bir kere bilgine, bilgine olması hasebiyle önemlidir iki müstakil olması hasebiyle bir önemi vardır yani musavviyallah izinler izini sıkar ondan sonra kitap alimler tarafından beğeni görmüş ve kabul görmüş bir kitap olduğu hasebiyle de önemi var mesela Elbani talebesi bundan e, 16 yani sen kendi zikrediyorum bu kitabında 16-17 sene önce falan bunu yazdığında e, şah yazıyordu beytinde ve bunu Şeyh Elbani yazıyordu sonra Şeyh Elbani bu yaptığı şahın bir kısmını düzeltiyor bazı hatalarını düzeltiyor bu beytinlerin bir şahının yani talebesinin şahını bazı ziyareler yapıyor falan yani Elbani de buna çok önemli bir kitabı sonra günümüzdeki alimlerden bunu okutan çünkü senin bunu okutu işte Elbani e, e, talebesi bunu okuttu işte e, <clears throat> Ali İbn Abdullah al hamid al halabi Erdoğan Halabi bunu okuttu eline kitap yazdı Erdoğan Hüseyin Musa yazdı Özgün'ün için hadislerinden Abdülkerim'in Hudud bunu okuttu ve hala da okutuyor alimler ve yüzlerce bu okutan alim var günümüzde okutmuş yüzlerce özel şeyler işlemiş talebeler ezberlemişler bunu var inşallah e, bu kitap önemli var bunu okuduk bu kitabın usulü nasıl kısaca ondan bahsedecek olsak benim anlattığım gibi kitap bunu bir buçuk iki yani mevzunun bir buçuk iki sayfada yazmış tutulmuş e, ee, mevzunun şeklinde almış mevzunun şeklinde tarifleri bildirmiş sahabesinde ve zayıfantinde mevzunun şeklinde sonra bunu alimler işte şahit mesela bu iki sayfalık ve iki buçuk sayfalık hakkın küçüklüğünü bildiğini böyle yaşıyor bu kitabı mesela Elbani talebesi 75 sayfada şahmetmiş Usul'ün 25 sayfada şahmetmiş başka alimler daha uzun tutmuş mesela bu Beytuniye'ye şerhi var 304 sayfalık Elbani'nin aynı bir talebesi e, eseri yani iki kere e, şahmetmiş bir, bir muhtasar bile geniş 304 500 sayfalık akşam yapıyor yani çok önemli bir eser bu da işte böyle bunun cümleleri tek tek açtığıydı kitabın şöyle böyle peki bizim nasıl usulümüz olacak bir şey şimdi şöyle okuyacağım önce mevzumu okuyacak baştan sona iki buçuk sayfa sonra her derste mevzumdan bir tane iki tane üç tane böyle Türkçe çevireceğiz şah, Türkçe çevireceğiz manada sonra şah vereceğiz örnekler vereceğiz hadislerden şahları vereceğiz taksimatları vereceğiz çizeceğiz ezeceğiz bu şekilde bizi e, okutmuşsunuz bu şekilde işte fıkı okuttuğumuz bölümü akide okutmuyoruz bu şekilde şahidere inşallah okutacağız evet. ee, dedik ki diyerek ee, dedik ki bunu kim yazdı Buksabıya Zarif'in İmam Bey okumuşum İmam Bey okun hakkında ben kısa bir bilgi topladım çok da bir bilgi topladım diyor ki İbn-i Paha i̇bn Muhammed i̇bn Fatih Halbeykun İbn Muhammed İbn Fatih el-Beykum Kita, yani ismini, Beykum'u ismini vermiş kendi şeyinden alıyor isminden kendisi muhaddis usulü diyorsunuz yani usulehinin muhaddisiydi vefatı ilgili bir teksenlerde tam bölmek bir şeyi sonra Fethul e, e Kadir-i Mahir eseri bulunmakta bu hadis onun hakkında bir efendidir Elbani talebesi olan Ali Hasan El Halevi diyor ki bu kitap bak böyle bir kitabı var işte Kadir El Mağayit diye bir kitabı var bunun bir İmam Beykun'un başka bir kitabı var ee, Elbani talebesi diyor ki Ali Hasan El Halevi bu kitap diyor yani burada okunuyor bu kitap diyor bu kitabın mahsusatı yani el yazması Türkiye'deki tam kapılarında bulunmaktadır biliyorsun bu Topkapı Sarayı'nı biliyorsun Süleymaniye kütüphanesi var bir de Topkapı müzedir zaten o müzenin içinde ama şimdi müzenin içinde kütüphane bölümü var bu halka bölümü mü çok kütüphane bölümü mahlukatların olduğu bir kısım orası özel bir izin alıyorsun öyle demiştim orası müze değil yani burada müze içinde bir orada kitap çıkarmak için çok para, para verirsin alırsın girersin içine yoksa benim için Abdülhalik geldiğinde de bu konuda tamilattaydı o da İmam Gazan'ın bir mahlukatı vardı onun konusu bulunmazdı çünkü doktor sonun dinle şeyi e, tüp e, tokatçının e, kütüphane bölümünde adamlar zihnini şeyle dahil ediyor <laughs> bunu dahil ediyoruz elhamdülillah şekerler bile göre göre göre göre göre göre abi bize altı kesin valla var ya işlerinden öldü biliyorum tamam mı tıfantını bizim adı tanıyor göre göre yani şeyde gidiyorum abi yani bilgisayarların olduğu bölüme artık bahsi yapmıyoruz yani oradan çıkartmasını bulacaksın falan o bilgisayarın şey oradan biraz karışık duruyor sanırım elhamdülillah yani tecrübe ediyoruz değil mi? şimdi gözünü anlayamıyorum yatıyorsun yatıyorsun kokusu yapıyor şey. ama Allah adam öldü de ölüm mahsusatını bizzat kendisini içinden çıksın sayfalı bir çıkını kabul etsin tamam mı arkadaşlar şafi fıkılar orada namaz bölümünü istiyor yok şey namaz ve zekat bölümünü istiyor 80 sayfını abi adam bulamadım e, şimdi orada değerlerin iyi bir kısmı gördüm oraya koydukları adam da şey acını da tamam mı arasında çok falan çok şey bilmiyor bir de e, yazın mesela okumak çok zor ben de okuyamıyorum yani, e, çok karışık oluyor adam abi görünmez mi sanmaz mı benim önüme varmaz mı şu adamın Şimdi Allah'a yolunu görünmez insan için dünyamı ki korkudum işte böyle korkuyu tarif yapıyorsun ya ama var ya böyle dokunsan yani hafif böyle fazla atsan paramparça olmak ister o kadar çok elhamdülillah böyle demişsin Millet Türkiye'deki tek kapılarında bulunmakta Sonra bazı hadis alimleri bunu belirtin ismini onlar İbni Muhammed biz nasıl okuduk Taha İbni Muhammed diye okuduk bazı anlar demiş ki demişler sadece onlar İbni Muhammed İbni Fethül Hanbeykun'u Taha İbni Muhammed İbni Fethül Beykun'u değil Ömer İbni e, Muhammed e, İbni e, yani Ömer İbni Muhammed İbni Fethül Beykun'u demişler ancak e, Şekerban Talebe diyor ki Üstad Taha diye birisi var isminin Taha olduğunu e, Taha İbni Muhammed yani Ömer bin Muhammed'in Sakay bin Muhammed olduğunu kesin olarak bulmuş inşallah e, Üstad bir de e, Zerkeli var bir tane o da tereddütte bulmuş isim hakkında ya Ömer demiş ya Sakay demiş o da Allah'ta bulmuş sonra ben talebesini tuttum Allah'a amin Allah'a amin bunlar şey olmuş kısa bu kadar yani pek bir şey yok yani, yani, yani, yani, ama buraya kadar şimdi şey, şey yapıyor inşallah Şeye döneceğiz birazdan ee, Şimdi bu ki e, bizim e, neymiş Beykunluğun ne şahları var Kimler zamanında tarihte ne şah yazmış Hangi alimler şah yazmış Bunun hakkında bir kısa bir bilgi verelim Şimdi buradan bir Sıfırlayan şahları Sanının bir alıntı yapın Bu şahları toplamış Toplamış da Hangi şahları Şimdi Şimdi burada tam 15 tane sahne onlara söylüyor Şimdi hmm, bu beykuyluğu geçmişte bunlar şah yanmış. Yani bu kitap yazılırsa ne kadar önemli ki bu kadar kişi bu kitaba şah yazıyor. Birincisi birinci kitap Şerh-i Muhbetin hmm, Mebhaniye bu kitaba böyle bir şah yazmış. Sefinin Şerh-i Muhbetin Mebhaniye bütün e, Şeyh Muhammed bin Halife en Nehbani ve bu 1300 45'te basılmış o kitap İkinci olarak Şarkı Zürkani var Zaten de Zürkani var Bu da Muhammed Zürkani'nin Bu da 1345'te basılmış bu da aynı şekilde Ezhar'da Ezhar tabasında Mısır'dan Hamiş e, Haşir e, Elhuri olarak anlatılmış Üçüncü olarak Haşiyetül Elhuri ala Şarkı Zürkani var Bu Zürkani yazdığı Şarkı Haşiyet olarak من المعطية الأجهور الأجهورية مثل من الشكوشة مثل نسمش ومثل السهل وال السهل المسهل من الشيخ شيخ الرحمن أحمد الوزيرمش bu da şimdi sonuna basılmış Lüksar'a şerh olarak ona göre Lüksar'a 5. şerh At-Takvire Hüseyin diye Hasan Muhammed Müşşar diye birisi yazmış bunu bulmasından kimmiş? Şeşat Hamradi diye bir şahı olmuş bu çılda bu mahlukat olarak ağzını basılmış bu da Medine şeyde Mekke'deki Mikra Üniversitesi'nin e, kütüphanesinde bu el yazma eseri olarak hala duruyor sonra yedinci olarak Şerh Abdullah Şerh Abdullah Sıraddin'in şerhi var bu da basılmış Halep'te basılmış sekizinci olarak Zahmet-i Semiyye azabında bulmuş yazılmış bu Şeyh Halid Zehnati böyle bir şey olmuş bunu buna mahdur şeklinde bulunuyor bu bölümün herhalde şimdi koymaya başlamış Elbette ki e, vaziyet bize yorulmuş bu şartlar 9. olarak bu da Şeyh Muhammed Nişşabe 1328'e bakılmış sonra başka 10. şart olarak El Ercan şey El Ercan şart menzul için doğduğum diye Allah'ın ismi Hasan Han ismi hani Hasan Han biliyorsun çok yani çok bilmiyorum çok yıllar yani doğrusu Hasan Han sebep halinde bu da onun için diyor El Muhaddid Mübarek Kuru Muhammed el-Ahrabi'nin mukaddemesinde söylüyor yani tam tabi mi? Ben biraz yaşlı bir sıfatına Mesela tabi mi? Bir şart, e, sonra 10. olarak şart-ı bediri var Şart-ı bediri dünyası Şart-ı bediri dünyası bir şart verilmiş bunu el-Ecburi haşiyesinde tutuyor biz böyle bir şart verilmiş tabi bilmiyormuş olmuşlar şerhin i var Mümin Ecburi haşiyetinde zikredilir için 12. olarak için de Şah Muhammed bin Osman Nur Gani var bunu da Hayırlı'nın Ezziritli Fil şimdi zikredilir serh şimdi hamevi yine 14. olarak Şah İbni Ma'dan var şerh İbni Ma'dan bunu da El-Kettabi'yi Risale El-Mustafa Rafa'da söylemiş El-Risale'nin Mustafa adlı eserinde söylemiş 15. olarak Şerh Beytan Şerh-i Beytan bunu da Rahman Ahmet zikrediyor şerhinde bunu zikrediyor Şehirden talebesi diyor ki burada yani bana şey, müessel olan e, bunlar topladıklarında isimler ee, ancak ki yani Beykun'un şahlarından daha benim yaşamadığım şahlar illa ki vardır diyor Batılmış ve mahvetmiş böyle bir fikir Şimdi inşallah son olarak diyoruz ki şimdi şurada bir şey verelim şimdi biz dedik ya mustalah okuyoruz Şimdi şöyle bir kısa bir taksimata giderek dersi bitirelim çok kısa Şimdi biz dedik ki Şimdi mustalah neydi? Mustalah neydi? İlmini orası bir ahvar râi vel mervi min haytı kabul yardır. Yani kabul yarıp etmek açısından değil mi? Ee, e, rivayet edilen ve bileni bildiren, bilinme bilinen bir ilimdir. Tamam Temsil edilen ilmin içindir bu mustalah. Şimdi o zaman mustalahı böyle anladıktan sonra diyoruz ki bak Peki bu e, mustalah ilmin faydası ne? Şimdi buna da dikkat çekilmemiz lazım. Şimdi e, e, diyor ki Hüseyin e, huve temkiyatül ediletil hadisi yani bu hadis delilleri var ya bunları temizlemek ve taklifuha yani bunları böyle hassaslımak temizlemek neden kendisine arız olan zayıftan ve istillalle e, engel olan şeylerden temizlemek için diyor yani bunun faydası budur tamam mı? Çünkü diyor ki mesela İbn-i Seyşi Hüseyin diyor ki Çünkü diyor ki mesela hadis ve istimlal eden iki, şey, iki şeye muhtaçtır diyor Bir diyor o hadisin yani sen bir hadisten bir hüküm hakkında istimlal edeceksen iki şey gerekir sana Bir o hadisin sabit olduğunu ortaya koyman Hadis sabittir yani sahih kabul edilecek bir hadis gerek istimlal e, yani gerek e, e, هيدور حديث صحيح yani hadis kaydesi yazılmış yani ilk kaydolarak sahih görürse bu hadis ilmi olarak sahih olduğu sabit olacaktır bu göre o hadis ve istidlal sahibi bazen hadis sahiptir ama hadisten anladığın istidlalin senin bahsindeki şey yok mu işte tartışılarda hadis ve istidlal eden şirke var ama istidlalleri hadis sahih derken ama istidlalleri var o zaman iki şey lazım değil mi? iki şey lazım birincisi sabit olacak o hadis ikincisi istidlalin de doğru olacak değil mi? şimdi biliyoruz ki bak o zaman diyor ki hadis kısmı hadis ikiye ayrılıyor yani e, ilim, e, hadis ilmi şöyle iki baba ayırabiliriz şimdi hadis mevzumla giriş şey yapmıyoruz tamam mı bu hadis ilmini diyor ki ikiye ayırabiliriz birincisi diyor ki ilmul hadisi rivayetin ve ilmul hadisi dirayetin yani rivayet olarak hadis ilmi çok önemli rivayet ve yazalım rivayet olarak hadis ilmi dirayet münker olarak hadis ilmi şeklinde e, ayrılıyor şimdi rivayet olarak hadis ilmi ne demek bu ilim neyden, neyden bahsediyor neyi araştırıyor yani Nebi Sattırlı'nın bak bizzat fiillerini hallerini açıklıyor yani yani ne nakli değil nakledileni de nakledileni araştırır diyor ki diyor ki rivayet olarak hadis ilmi nakli değil nakledileni araştırın mesela evet e, e, rivayet rivayet yani e, yani ne demek bu mesela Nebi Kasılam'dan bize bir şey geldi bir hadis geldiği zaman değil mi biz hemen bunu araştırıyoruz şimdi hadis geldi sabit olarak geldi diyoruz ki bu hemen bir araştırma içine giriyor hadisin fıkhına mesela diyoruz ki bu Nebi Kasılam'ın kavli midir bu fiili midir yoksa bu hali midir bu buna mı delalet ediyor yoksa buna mı delalet ediyor bu tam bu rivayetin şey şeyi içeriği yani tamam mı yani o zaman bu e, rivayet olarak hadis ilmi tamam mı yani Nebi Fasıl'ın bizzat zatından araştırıyor Zat, zatı hakkında fiil ilimden tamam mı yani onun zatından sadır olan şeyler e, kavillerinden, fiillerinden, hallerinden sadır olan şeyler bunlara delalet ediyor tam bu ee, bir de yani e, rivayet, rivayet olarak e, hadis ilmi var işte o da mutsalah denilen kısım e, olarak yani yani ravinin ve rivayet edilen yani rivayet edilenin ve kendisine rivayet edilenin durumu araştırılır veya kabul noktasında yani bu birisi rivayet ediyor bu rivayet edeni araştıracağım bu kimden rivayet ediyor onun halini durumunu araştıracağız mesela örnek mesela bir tane rabi bulduk tamam mı biz ne yaparız bu rabiyi araştırıyoruz bu rabi makbul mudur merbut e, yani mudur değil mi bu rabi o zaman rabiden makbul olanları araştırıyoruz merdud olanları araştırır o yüzden bundan sonra yani bu söylediğimizden ne çıkıyor e, o zaman o yüzden diyor ki raviyi kabul etmek raviyi kabul etmek illa yani rivayetini kabul etmek illa rivayet birini kabul etmeye gerektirmiyor yani o rivayet edilen şeyi kabul çünkü bazen raviler ne olur sıkı olabilir değil mi ancak metin ne olabilir şaz olabilir kendisinde illet olabilir o zaman, o zaman kabul etmeyiz illa yani o raviler isnadı o raviler e, sahip diyor tabi illa e, naklettikleri o şeyden isimlerle bilirsin diye değil e, şey söz konu değil bir şart yok yani çünkü neden bazen çünkü mesela e, bu abinin yani bu e, e senedin güzelleri tamam mı Had, e, yani kabul derecesine ve sika derecesine ulaşmıştır ancak hadisin bizzat kendisi e, yani e, ulaşmamıştır bazen sıka derecesine bazen ama yine de e, hadisin kendisi bazen makbul olabilir yani belki sıka derecesinde değildir ama yine makbul olabilir neden çünkü şahitleri bulmuyordur kitaplasında anlatabiliyor muyum? Yani söylediklerinin şahitleri bulmuyordur ve şer'i bazı kaideler var onu söyleden o yüzden hadisi yine de alabiliyorsun bunlar e, ileride gelecek tamam kısaca yani böyle bir giriş yapmış olduk e, en son şu beykunluğu e, yani bu iki buçuk sayfa ilk dersimiz olduğu için bunu da okuyacağız daha tutacak inşallah şimdi ben bu e, Beykun'un yolu çağrısını da okuyayım yani kitap şimdi bu kitabı bulamıyoruz hani Türkçesini veya Arapçasını bakmak lazım bilgisayardan buluyor mu kolay değil e, o yüzden hani en azından buradan duysunlar kitabı komple yani, bu kalanlar olur Arapçasını okuyalım oradan bir anlamda Şimdi mevzumayı komple okuyalım Ben okuyayım bazı hattı İnşallah ezberlerim Bazı ezberlerim Ben de ezberlerim Manalar daha kesin Ama bütün ezberlerim Başladı mı? Ezberlerimde ezberlemeye başladı mı? Ezberlerim inşallah ezberlerim Onun için tablo şeklinde kafalı geçsin Tembellik yaptık Biz biraz ezberlemedik Tamam مثل منزومة إليكم ماشيا بسم الله قد بالحمد صلى على محمد خير من أوسلا وهو من أقسام الحديث أدى وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو مقتصر إسناده ولم يشر أو عليه يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في بصره ونقله والحسن المعروف فرقا وغدا رجاله لا تستفيح اشتهرت وكل عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدن ثالثا أي كل ضرار يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل مسلسل كل ما مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنبأني الفتى مثل أن مثل أنا والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أو أن حدثني تبسما عزيز مرضي اثنين أو ثلاثة مشهور مرضي فوق ما ثلاثة منك انت كعيب أنكرا ومبهم ما في زراع ومسن وكل ما قلت رجاله على وضده إذا كالذي قد نزلا وما بثه إلى الأصحاب من قول مسؤول فهو موقوف بكم ومنشر في الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع أوصاله والمدر الساقط منه اثنان وما أتى مدلة نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأن وأن والثاني لا يسقطه لكن يبط إسناده مما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشعر والمقبول قسم فلا إبدال إبدال واد مع درال قسم وقلب إسناد متن قسم والكرب ما قيدته بثقة بثقة أو جمع أو قتل على الرعاية وما بعلة وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وباختلاف اختلاف أو متن والمضرب عند أهيل الفن والمضربات في الحديث ما أثر بعد الخائر رواكب فصلت وما روى كل قرن عن أخذ مدبج تعرف حقا فانتخذ متفق نصا وخطا متفق ودله فيما ذكرنا مفترق مؤتلف متفق الخط الخط فقط وضده مختلف مختلف تخشى الغلط والمنكر الفرد به راض غدا تأديله لا يحمل لا يحمل التفردا متروكه ما واحد منه فرد وأجمعه لبعثه فهو فرد والكذب والكذب المختلف المسموع على النبي فذلك الموضوع وقد أتى بك الجوهر كالجوهر المخنوع سميتها من كيد يكون وقد أتبت الجوهر المكنون سميتها إسماعيلية من زينة الليثون ليثونين الحنفية إسماعيلية وقد أتت وقد أتبت الجوهر المكنون سميتها من زينة الليثون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخبر فصمت الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نشهد على الله وصحبه إن شاء الله بلا شيء شهادة السنة في الدين صلى الله